akajisika kera agashitsi agashitsika agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi amahoro neza mwege muwandanya kumviriza radiyo y'isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi k'uno munsi turaba akaranga k'abarundi b'aho hambere gafatiye ku ndamukanyo bita akazehe muteramanye na fidela nkurikiye inka hamwe na bera irakoze bo mu mugwi ndangakaranga abeza kuri mikoro muri kumwe na ara desire bukeye neza sangwa ikaze amahoro byatanguye gute ibintu by'akazehe byavuye hagati y'abarundi bo ngaho hambere niho byatanguriye tugerageje kure kuraba bamwe bamwe uko bagiye barabivuga aha ndashobora gufatira nko ku byo udutwara mu mubiri ndangakaranga wacu icyo abivuga ko aravuga ati akazehe ni ubwoko bw'indamukanyo akazehe kavuye hehe kagirwa n'abandi akazehe kagirwa cyane cyane tubona kagirwa n'abantu b'abamama abakenyezi ego mm. kagirwa n'abantu b'abakenyezi duca tuvuga tuti ni kubera umwe aravuga hama undi akamwishyura hamwe umwe aratera uwundi akitabira ego umwe aratera uwundi akitabira hanyuma hagati yaho haba hariho ubutumwa bashaka gutanga haba hari icyo umwe ashaka kwifuriza uwundi uri umusengezana agiye kuramutsa yinasenge maze yinasenge akamubaza muhiri wabo ingene bamerewe uri aho yagiye kubaka akabona biramugoye nta wundi yagenda kuganyira atari yinasenge cyangwa wanashaka akagenda kuramutsa mama wiwe agaheza agakoresha akazehe kumubwira ngaho mu rugo ingene byifashe kumbure muragira ako kazehe kugira ngo tumve n'ubwo butumwa muheze mu budusigurire ariko ubwa mbere ibi bintu byo kugira akazehe biri mu bice bimwe bimwe by'igihugu cy'u Burundi eh, biri mu bice bimwe bimwe by'igihugu cy'u Burundi kuko imico iratandukanye upfuye nk'ugaha mu mugambi ukagenda mu kirimiro hari ibyo usanga bamwe bakora abandi badakora dufatiye ngaha mu gice cy'umugamba urabona ni ahantu usanga hari imisozi minini umuntu avuga ati senge yagiye kubaka hariya ni kure kugira ndahashike reka ngende n'amaguru ndamushikire amaze kugenda akamushikira akabona urugendo yafashe aravuga ati umwana wanjye yavuye hariya gashikino arafise ikintu aje kumbarira kandi turabye n'ibi bintu byo kubyina ca dusanga bikaze mu mugamba niho kenshi dusanga babyina izi ndirimbo izi mbyino z'ikirundi nubwo mu kirimiro naho nyene babikora kenshi tugiye kuraba nko mu ntara y'ikirimiro dufatire ku ntara ya gitega urabona naho kubavuza ingoma eh, niho cyo gituma uca usanga ikirimiro umugamba bamwe bose barafise umuco wabo duhere kuri ako kazi akazehe nyine mugire twumve uko baramukanya bakoresheje akazehe uriyumvira no kuva ngaho hantu acamubwira ati nzoca mva aho handi hantu nje iyo batazombona iyo mama atazoshika iyo data atazonyumva eh, si byiza ko niba kubaka uzogenda ugiye kuvuga abantu kuvuga urusaku mu yandi majambo uzogenda ugiye kubaka umenye ikikujyanye mu rugo gira amahoro gira amarembo gira cyane kugano kumbure n'ibyo ngira hari ibyasubiye inyuma n'ibyateye imbere ariko e, nkurikiye inka ariko aravuga uwo mugabo amubarira muri ubu butumwa bwa mbere mbere mbega ni ni nyina w'umukobwa ariko abwira umwana wiwe ni nasenga areka abwira umusengeza amubwiye ati umugabo mubyaranye nikaraba dusangire dusigarize abana bumva barabyaranye bamaze kubyarana no kuvuga ibyo baza baba bafise mu rugo bazobisangira bongere babisigarize ko abana ariko umugabo mutabyaranye kandi n'ubu mu migenzo yacu yo mu gihugu cy'u Burundi ugiye mu rugo uba umuntu w'umukenyezi ikintu cya mbere ni ukubyara wabyaye mu rugo n'iteka ariko yamubwiye ati mu gihe umugabo muzaba mutabyaranye nta mutima nzoba gufise ko muzokakanwa ibyo mufise muzokakanwa musahuranwa kuko azovuga ati ntaco umariye mu yandi majambo reka mpeze ngende kurondera undi mwana ahandi hantu kubera urabona iyo umugabo atabyaranye n'umugore kenshi uza wumva ngo nakarabyaye umwana hanze mm. niho rero yaciye amubwira ati nubashika mu rugo ukarubyaramo umugabo muzaba mubyaranye muzosangira bizoba bihari ariko mu gihe utarubyayemo mutabyaranye n'uwo mugabo guhakanwa ariko amubwira ko niyagenda kubaka mu bisanzwe azobona byinshi mugabo mutabyaranye ngwiza nikaraba dukakanwe ngwiza niheretse nje ahandi ma ngwiza sangwe nyagusangwe inka ngwiza sangwe kirorogewe ngwiza Eh, kuminga harimo ibintu by'intimba eh harimo ibintu by'intimba nyene wumva ugiye mu rugo wabizi yuko ugiye kurubyaramwo kare wahora uri nkome mu bisanzwe uragiye uvuga uti ngiye kubaka nk'abandi ndazi nzoshika ndonk'ikiro ikibondo nk'abandi ariko uca wiyumvira ubu uciye ushikayo bimwe wari wifuza yuko wari uzi ko wabona ibyo wahora ubona ku bandi sivyo uhejeje ngo ubone ariko arabimubwira gutyo rero urumva ko biteye ikintu c'agahinda nawe uriko uravyumva ku matwi bumva yuko harimo akantu kanyengetera umuntu ni impanuro yamuhaye ariko izo mpanuro naho yazimuhaye yashatse kuzicisha mu kazehe kugira bimukore ku mutima kuko akazehe nakubwiye yuko ni ubwoko bw'indamukanyo mugabo iyo ndamukanya haba hariho ubutumwa ishaka gutanga kandi kenshi byakora abakenyezi kubera iki abakenyezi nibo bafise ibiroroge ibishobisho ashobora kuvuga ikintu ukabona ati iki kintu umuntu yakivuze amerewe gutya ukuvuga yagishyizeko n'umutima wiwe wose ibyo afise ubutumwa afise bwose kubijanye ibijyanye n'urugo yabimuhaye yagize ibyamwifuriza yagize ibyamubwira ntazokore yagize ibyamubwira ati niwashika mu rugo ugasanga bimenetse ukuntu ukuntu ukuntu ugenda irakoze none nk'ubu uye ni kwereka abagabo aho hambere tuvuze akazehe batajamwo turetse ibyo byo kuvuga ikiroroge igituma abagabo batajamwo ndibaza n'uno munsi umuntu w'umugabo uri kuramusigurira ikintu c'ingorane ntakumviriza cyane nk'uko waba uri kurabwira umuntu w'umupfasoni turetse ibyo by'ikiroroge abagabo nta mwanya ngo barafise wo kumviriza ingorane y'umuntu ngo baguhe nk'umwanya muvugane urabona gusa nk'abizi by'inyifato hariho ababishobora cyangwa abihebeye imana yego harimo ababishobora mugabo bavuze ngaho hambere hahise yego kandi nk'ubu butumwa turi ko turavuga ngaha ntihajye umusengeza n'aba yagiye gusezera inasenge agomba agende kubaka n'izi mpanuro rero amutekerera agashitsi sangwe kirorogewe ngwiza ngwiza ndaya mama we ngwiza nyumvira nkuyagire ngwiza urakora ntunyagema ngwiza ntunyagaho ngendera ngwiza wonyaga no kwimuka ngwiza twari tuvuga akaranga k'abarundi b'aho hambere gafatiye ku ndamukanyo y'akazehe mu kiganiro kizokurikira tuzobandanya n'insiguro y'amajambo bakoresha mu kazehe murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro mwari muteramanye na fidela nkurikiyinka hamwe na bera irakoze bo mu mugwi ndangakaranga abeza kuri mikoro mwari kumwe na Alain Desire Bukeye neza naho butaha agashitsi agashitsi kake Agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi